isipan ang pandoo Wala isipan ang sagot Teka lang, sino ka ba? Bakit ako ang napili mo na kausapin? Di naman kita kilala bakit mas marunong ka pa sa akin? Lahat nga ba ng bagay na dapat mangyari sa akin? Ikaw ay nandyan sa bawat pag ng aking mga mata May sinasabi ka ng paraan Bakit ito ang dapat kong gawin? Bakit ganito ang dapat pagdaanan? Bakit ka laging nakikial? Sa buhay ko wala ka naman kinalaman Para kang kanino, ikaw ba ako? Ako ba ikaw? Sino nga ba ako? Huwag ka nga magulo, may iniisip ako Ayokong lahat ay manggaling sa'yo Sino ako? Hindi mo ko makikita salita pero ang bulong ko ay maririnig mo Kaya kong magparamdam hindi sa pisikal Pero, pero kung pipikit kayo oo Titigan mo ako panoo ba't aking sasagutin lahat ng katanungan Dito tayo mag-usap sa lugar kung saan ay tago na kung tawagin kulungan Kailan mo mapahihintulutan na bang ko ang iyong utak Di kasi makrunok sumunod sa akin dahil basta ako'y mahina Oo ako Hindi ikaw ang madadala sa pahay gabi hindi ko mawari manahimik at dyan kasi di ka bahagi ng aking isipan Paano mo na sabi na sa aking katawan sa'yo ang kalahat Teka lang nasan ka ba? Sino ka't parang meron kang alam Hindi ka naman siguradong maligno Sapagkat hindi ka nagpaparamdam Subalit palaging kasama Gabi at umaga Sabay tumatawa Ako'y malala na at nawala ka Uy nagwala na lumako'y nagalit Biglang nawala ka Teka, teka, teka, parang ayaw mo magalit ako. <laughs> teka, teka, teka, bakit ako nagagalit sa'yo? Sino ako? Ako'y bahaging walang malay pero merong alam kung hindi mo alam. Makinig ka sa akin ang aking maipaalam. Wala ba akong puwang hindi maitatawag na balanse yung klaseng ganyan? Kung palagay may nakakalamang mga bagay na walang kabuluhan. Pilit mong pinagugululan. Pinagugululan! Pinagugululan! Para pakilaman ang mundo ko. Ano habang tungkol sa akin ay hindi ko nalalaban sa iyo Bakit laging ako ang bintana ng sisi dahil ba mahina ako? Ano ba karapatan mo usgahan ng aking sa loobin? Wala ka kasi puso ano? Oh. Ikaw ang puso ko oh, at oh. ako naman ang isip mo. Ah. Ang ibig sabihin ba noon, ikaw ang palaging tinutulak ko. Ano ba? Ano paano nangyari? Parang imposibleng ikaw ang kausap sa bawat pagkakamaling nagawa ko. Ikaw ang tagasalo ng mga sugat. Tama na nga ang usapan na to. Di ko man kaya na baka isa Di ko kita kayang mapasunod Pero kaya natin dalawa maging isa Pumikit, makinig ka at makiramdam Huwag mong isiping may alam Sarili mo lang ang makakaalam Sa sagot ng mistulang balay Balay, balay, Yeah Ah uh. Ano, ano tong naririnig ko? Para bang may himig at may kung anong gusto mawala sa aking katawan at may nais na sabihin Ako ay nanginginig at nagtataka Hindi ko alam kung may panganib kang dala Tang ina pero parang mas gusto kong nasa akin siya at pakawalan pag kinakailangan na parabang sandata ko. Ano tong nababasa ko sa aking utak may bumubulong, nais na mapakawalan na agad subalit may kumukulong. Sino ba ang nag-aasam? Sino ba ang nakakaramdam? May mga tao pa ba na katulad ko na masigit na nakakaalam? Nais kitang tanungin, maaari mo bang sagutin? Kung hindi mo alam, subukan wala mga wika ko ang arukin! O makapangyarihang nilalang sa aking katawang tao Maglakbay ka di ko man alam kung saan padako Huwag kang mag-alala, di ako natatakot Huwag kang mag-alala, di ako natatakot Yo, yun po ang palaisipan. Kwento ng puso't utak sa katawan ng isang tao. Yeah. Rap sessions. Itong susunod namin na kanta ay Sa Saluwain. Kwentong balik Yeah. Yeah. Yeah. Ako'y nabuhay sa mundong walang damdaming sensitibo Bihirang umiyak, mas madalas ang pagiti ko Kadalasan ay piko na talagang hindi mabiro Pinipilit kong itama ang akala kong maliko Mga nagawang maliko, pilit kong inalimutan sa tulong ng lahat ng tunay kong kaibigan Mga payo na tinuring kong dapat aking tinago At nung minsan sa isipan ko'y muntikan na maglaho Ginawa kong pagkakamali, di ko pinag-isipan Iba't ibang ugali ang di ko sinusubukan Sa pagsubok ko na yun, wala akong natututunan Ako parang bagong layang gagong preso sa kulungan wala na yata na masasakit pa dyan Kaya ko to sinulat para aking makaligtaan Kung merong salitang masasakit pa dyan Lahat ng aking isinulat ay ang kabaligtaran Sa tanong ko na paano bibigyan ba ng sagot na may kapal Kung sakaling humilig, marindig aking bulong Baka sakaling lumusot lahat ng katanungan ko Ay kaniyang sagutin Kung ang kabayaran ay tanging kapatawaran Kung ako ay susunod Walang hihingi sukli Ang lahat ng yan ay ganda kong panindigan Papangatawanan Namutawi sa aking labi Maraming nagsabi sa akin hindi ko pinakinggan Buti na lamang nagkawa ko pa rin naintindihin Lahat ng paalala sa akin di ko binigyan ng kasagutan Marami man sa akin ang humiling Humiling wala na yata na masasakit pa dyan Kaya ko to sinulat para aking makaligtaan Kung merong salitang nasasakit pa dyan Lahat ng aking isinulat ay ang kabaliktara Sa bawat punto ng pagbangon ko ay siyang pagkadaba ko Bawat kasinungalingan ay hindi masakit Ang mga tunay kong kaibigan naghanap ng pagbabago Gumawa pa ng daan pabalik Yung mga araw na ako'y nasa babak pa Halos di makalakad sila ang aking naging gabay papanik Ako'y naging eksaherado Tumak ng mga plano na na naging san upang ako'y maging uhaw sa pagkasabi. Pagkasabi. Yeah, rap sessions. Pio Balbuena. Ah. Mga pala ang private music. Ako pala si J-Flow, siya pala si Suma. Suma!